Türkçe үйренеміз. қадірменді радио тыңдаушылар түркше үйренеміз атты бағдарламаның жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз алдыңғы сабағымызда көктем және жаз маусымдарына байланысты қарапайым сөздермен жазылған түркше мәтінді аудармасымен бірге тыңдап үйренген болатынбыз бүгінгі сабағымызда болса күз туралы мәтінді тыңдаймыз артынан жаңа сөздерді үйренеміз сонбахар сонбахарда hava бираз серин oluyor табиаттаки yavaş yavaş sararıyor. Ağaçların yaprakları dökülüyor. Göçmen kuşlar daha sıcak ülkelere gidiyor. İnsanlar kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Okullar sonbaharda açılıyor. Күзде ауа райы салқындайды. Табиғаттағы жасыл ағаш пен гүлдер жаймен сарғаяды. ағаштардың жапырақтары түседі көшпенді құштар жылы елдерге көшеді адамдар қыстық киімдерін дайындайды мектептер күзде ашылады ардақты тыңдаушылар түркше мәтін мен қазақша аудармасын тыңдадыңыздар мәтінде күз маусымының ерекшеліктері ауа райының салқындауымен бірге жасыл шөптердің сарғая бастайтыны құстардың көшетіні мектептердің осы маусымда ашылатыны қарапайым сөйлемдермен түсіндірілген енді мәтінді қайтадан тыңдамастан бұрын мәтінде кездесетін кейбір сөздерді үйренейік бахар күз серин салқын ешеллік жасылдық яғни жасыл ағаш пен гүл және шөптердің ортақ атауы япрақ жапырақ көчмен – көшпенді үлке ел сыжак ыстық қадірменді тыңдаушылар енді қалам мен қағазыңызды дайындап мәтінді қайтадан тыңдағаннан кейін жаңа сөйлем құруға тырысыңыз Sonbahar. Sonbaharda hava biraz serin oluyor. Tabiattaki yeşillikler yavaş yavaş sararıyor. Ağaçların yaprakları dökülüyor. Göçmen kuşlar daha sıcak ülkelere gidiyor. İnsanlar kışlık yiyeceklerini hazırlıyor. Okullar sonbaharda açılıyor. Күзде ауа райы салқындайды. Табиғаттағы жасыл ағаш пен гүлдер жаймен сарғаяды. Ағаштардың жапырақтары түседі. Көшпенді құштар жылы елдерге көшеді. Адамдар қыстық киімдерін дайындайды. Мектептер күзде ашылады ардақты тыңдаушылар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта жаңа бір тақырыппен сіздердің алдарыңызда боламыз кездескенше хошча қалын Түркше үйренеміз